te dink Jesus het met 3000 mense gepraat net nie eens 'n mikrofoon nodig gehad nie. Ons nou al hierdie geopstrappery <laughs> nodig. Dit is my voorreg om met julle te praat vanmiddag en daar's so baie goed in my hart, maar ek ek weet julle het al genoeg woord gehad en as julle deur Jan geloop het dan het julle al regtig 'n marathon gehardloop. So, ehm um, ek sê eintlik vir Janek het my hart is eintlik so vol as ek aan aan julle manne dink en ek soveel goed om vir julle te sê maar om vanmiddag hier te kom en te sê gaan doen punt 1 punt 2 punt 3 punt 4 met jou vrou gaan ek nou vir jou sê werk nie ons sien dit ons beleef dit dat ons regtig die Here se wysheid en insig nodig het in 'n huwelik en jy nie jou vrou gaan verstaan nie jy as mens, as man, kan nie jou vrou verstaan nie. Jan het my 'n grappie vertel so 2 weke terug. Ek het die vrou ook gekamp op vertel. Ek sien groot op grappe nie. Maar ehm um, van die man wat in die bos geloop het om te vang 'n kaboutertjie. Sê die kaboutertjie vir hom, jy kan my enigiets vra, ek sal dit vir jou doen, laat jy my net gaan. En die man sê, man, bou net vir my so breë pad van hier af tot in Kairo en dan Dan sit jy vir my klomp elke 1000 km 'n tolhek op en dan wil ek net asseblief al daai geld hê van daai tolhekke. Hy kaboutertjie frons, hy sê nee, nee, dis te moeilik. Hy sê jy nie aan ek kan nog gewens wens. En die man sê vir hom ek wil net asseblief my vrou verstaan. Daai kaboutertjie sê vir hom, hoe breed moet daai pad wees? So ek weet dit is hoe dit is en dit is hoe dit is maar ek weet ook dat die Here vir ons nie wees agtergelaat het nie en dat hy ons kom bemagtig het en ons kom toerus het met sy kosbare Heilige Gees wat vir ons die leermeester is. En die Heilige Gees is die oortuiger. Is my so fantasties dat die Heilige Gees jou nooit gaan aankla nie. Sagaria 3 sê vir ons van vers 1 af dat die een wat aankla is die vyand. Die vijand is jou vijand. Die vijand wil jou huwelik vernietig. Die vijand steel jou joy en jou oorwinning. Uh, eh, Juri ehm, vertel vir my van sy sienkie wat vier jaar oud is en, en sy boete vraag vir my vraag oor duive en hy oor duivel en hy sê, die duivel is die een wat stilslag en verwoes. En dit is so, vier jaar gesienkie weer het. En ons het een vijand wat ons nie op inzoom nie, maar Maar hy is daar en hy hou nie van vrede nie en hy hou nie van ons pad wat ons wandel met Jesus Christus nie. Maar jy's toegerus met God se gees in jou om jou te leer om vir jou insig te gee in jou huwelik, in jou verhouding met jou kinders. God se gees is daar die een wat vir jou sê Jesaja 30 vers 21 dis die stem wat jy sal hoor agter jou wat sê dit is die weg, wandel daarop as jy links of regs wil gaan. God se gees is altyd by jou. En jy het die naweek gehoor dat Jesus Christus die volle prys betaal het. En ek dink die oortuiging wat ons nodig het in ons denke is om op 'n punt te kom en te sê, hoe oortuig is ek van hierdie prys wat Jesus betaal het? As ek glo ek werklik dat hy aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring. Want volbring beteken dis afgehandel. So hy het met jou verlede klaar gemaak. Hy het jou in totaliteit vrygekoop. Johannes 8 vers 32 en 36 sê jy sal die waarheid ken en hierdie waarheid sal jou vrymaak. En dan sê hy as die seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. En ek wil regtig vir elkeen van julle uitdaag om om op 'n punt te kom en te sê my Here, is ek regtig vry? En wat in 'n huwelik gebeur is, omdat ons nie in vryheid wandel nie, kom ek met my pakkie of met my gewig wat ek sleep en my man kom met sy gewig wat hy sleep en sy pakkie en dan is ons so ingefokus. Ek wil vir julle 'n skets teken. Ekskuus, hierdie twee mos nou eintlik aan mekaar raak, maar julle is mos sterk, julle sal verstaan. Julle het hierdie skets tog die naweek al baie gesien. En dit is die mens wat in sy siel vlak God se gees ingenooi het, God se gees wat in hom kom woon. Kind van die Here is al twee van ons. Jesus ek, hier's my man. Ons is kinders van die Here. Ek praat nou met julle wat Jesus ontdek het en ek ek het 'n vertroue. Weet julle wat beleef ek eh, veral by die mans? Ons is so gewoond om goed by te dra, by te sit in ons lewens. Ons kry nuwe inligting oor boerdery, dan laai ons dit by. Dan kry ons nuwe inligting oor finansiële transaksies, dan bring ons dit by. Ons bring almekaar goed in inligting in om vir ons ons lewe suksesvol te maak. En omdat ons geneig is om dit te doen, kom ons dalk op 'n punt, ons kom by 'n kamp of by CSV of ergens en jy sê, "Maar ek het die Here nodig." En dan wat ons doen is as man dan laai ons die Here op by. Hierdie is ons boerdery, ons vrou, ons kinders, ons skoonouers, ons finansies, alles, dis ons omstandighede wat buite ons is waarby ons betrokke is. Maar dan kom ons in ons ons laai nie die Here op by. Hy's ook nie een van die items wat in my lewe ingetrek word. Dit is amper asof die Here soos die wallet is in my saak. En ek haal hy wallet uit wanneer ek hom nodig het en en wanneer ek hom nie nodig het nie, is hy maar daar. En dis nie waarvan ek praat nie. Ek het maandag met 'n persoon gesit in ons huis en en hierdie persoon is 'n gesiene baie suksesvolle persoon met 'n hengse krisis in sy huwelik. En ons het donderdag en vrydag met hom gepraat en en ek het net vir hom gesê, ek sê al wat ek sien is ek het 'n skinkbord daar gehad. Hier is die skinkbord, hier is die koppies, die suiker, die tee, die alles. En dis jou lewe en nou kom jy net en jy laai die Here net hier by in. Maar jy wil aangaan met jou lewe soos wat jy met hom aangegaan het, maar die Here staan by. Mense het werk nie so nie ek het so bewustheid in my binneste, dat ons werkelijk op een punt in ons leven moet kom en besef, ons kan nie net die Heere bylaai nie. God is koning, en hy is koning van jou leven. So wat gebeur is, om hom net by te laai, gaan nie vir jou oplossing wees nie. Maandag sit hierdie man, en ek het het vir hom, ons het, het moet hom baie mooi gedeel, en weet jy wat, hy kom maandag by my ingestap in my huis, en hierdie grote man, en hy stap haar in met sy bybel, en hy huil so, en hy grijp my vast, maar hy huil so, en weet jy wat, ons gaan sit op die stoep, en hy sê vir my die volgende, hy sê vir my, weet jy Henda, kan nie slaap nie, hy sê maandag nacht, in 4 uur, toe staan ek op, hy sê, en toe ek toe ek wakker word, toe vat ek my Bybel en hy was al by een of twee Bybelstudies wat ek bietjie met mans gedeel het, jong ouens in ons gemeente. En hy het gemerk in sy Bybel by Johannes van Nikodemus vir Jesus sê, waar Jesus hom sê as jy hierdie koninkryk nie sien nie, as jy nie wedergebore is nie, kan jy hierdie koninkryk nie sien nie. Maar as jy nie wedergebore is nie, kan jy in hierdie koninkryk nie ingaan nie. En hy sê dan, hy sê vir my Henda, Ek besef op daai oomblik, ek sien, maar ek gaan nie in nie. En hy sê hier binne in my was 'n klomp rekke wat so opgedraai is, wat so styf gespanne is. Hy sê net nou op daai oomblik toe die Here uitroep en sê Here, ek wil ingaan. Toe skiet al hy rekke. Hy sê ek is vry. En hy het vrede. Ek wil vir jou sê, Boeta asseblief, kom op die punt wat jy aan die einde van jouself kom. Wiele ek het dis die grootste uitdaging vir my daagliks is om aan die einde van myself te kom. En te sê Here, my U is koning van my lewe. Nie ek is koning van my lewe nie. U is koning van my lewe. En as jy 'n huwelik wil hê, as jy 'n vrou wil hê wat vervuld is, as jy kinders wil hê wat vervuld is, is dit nodig dat jy vervuld is en jy gaan net vervul word wanneer God se gees met alles binne in jou woon en God se gees die toegang tot jou denke het dat hy jou lewe beheer. En ek besef ons kom in huwelike en ek het my goetertjies en my man het sy goetertjies en nou doen ons ongelukkig die verkeerde ding. Omdat ons so by mekaar kom, gaan ons in ons sielsdimensie en ons raak in ons sielsdimensie as ons betrokke en bewus van alles buite ons. En my man is bewus van alles buite hom. Sy boerdery, al hierdie goed wat wat ons lewens so opneem. En dan probeer ons as twee partye om mekaar se goeders op te los of te beveg. Ons kyk na mekaar in die vlees En hierdie issues word hierdie berg tussen my en my man. En ons probeer dit verander. Ek probeer my man verander, hy probeer my verander. Het julle reg gekry om julle vrouens al te verander? Ek seker julle het al probeer. Kry julle dit reg? Ons kan nie mekaar verander nie. Net jy kan verander. En net ek kan verander. So wat ons nodig het is om in die huwelik op 'n punt te kom wat ons na mekaar kyk deur die kruis. En dat ons hier so bewus is van ons stand, ek so bewus is van my stand voor die Here en bewus is van Jan se stand voor die Here. En daardie stand gaan ons wandel in lyn kry. En jy weet hierdie man sit by my en hy kon nog nooit in sy lewe gesê hy's jammer nie. En wie wat al wat ek almekaar by sy mond hoor uitstroom is, ek is jammer, ek het my vrou gemis, ek het verkeerd opgetree, ek is so jammer. En die bewustheid dat hy vergewe is. Ek wil vir jou vra om regtig op 'n punt te kom en te sê, Here, het ek vergewe? Almal van ons wat hier sit, het mense wat goed aan ons gedoen het en teen ons ons kom almal uit backgrounds uit. Ouetjie het my eendag kom sien en sê tannie Henda vir my my vriendin Natannie toe bring maar sy 'n background. Ek sê wel ek wil weet wat 'n ou het nie 'n background nie. Ons almal het backgrounds. Maar jy sien, is ons so bewus van ons verlede en besig met ons verlede dat ons met ons denke hierdie verlede saamsleep en nie, nou is ons onvervulde mense wat in 'n huwelik probeer wees en vervuld wees. God se roeping op ons. 1 Korintiërs 1 vers 9 sê hy: Jy's geroep, jy's geskep met een doel en dit is om gemeenskap te hê met sy seun. Die roeping op ons lewe is om intimiteit te hê met ons Vader, elkeen. En weet julle, as ons kan leer om hiervan uit te lewe, dan gaan ons omstandighede nie ons levens bepaal nie. Ons is so bewus van buite dat die buite bepaal my vreugde. Dit wat met my as dit goed gaan as ek bly en opgewonde, as ek druk het, dan as ek 'n buffel in die huis. Ons is so gewoond om van buite af na binne toe te leef, maar God het ons geroep om van binne af na buite te lewe. En dan word ons oorwinnaars. Binne in ons omstandighede word ons oorwinnaars. Omdat hy in my is, oorwin ek, heers ek oor my omstandighede en laat ek nie toe dat my omstandighede oor my heers nie. Ek wil julle uitdaag, is reg in my hart. Ek toe ons daar agter sing, ek so bewus, elke man wat hier sit, verteenwoordig hy. Elke man wat hier sit, is die priester en koning van sy huis. Dis waarvoor God jou geroep het. Joshua roep uit, ek en my huis, ons sal die Heere dien. Hy vra nie vraag vir mense om hom, is dit populair, is dit nie populair nie. Hy is nie om hom betrokken nie. Hy is oortuig wie in hom is. En hy maak een verklaring, omdat ek weet wie aan my kant is, ek en my huis, ons sal die Heere dien. En ek geloof, dit is die behoefte vir Zuid-Afrika. Dat ons mannen gaan opstaan, En dat ons manne gaan sê ek en my huis, ons sal die Here dien. Maak nie saak wie wat doen en hoe populêr dit is nie. Mense, dit gaan lankal nie meer oor wat mense van jou sê nie. Maar dit gaan oor wat God van jou sê. En God sê jy is sy gunsgenoot en hy het 'n welbaan in jou lewe en God het 'n droom vir jou gesin. En daardie droom is lewen oorvloed. Nie steelslag en verwoes nie. En die Here kan nie wag vir manne om op te staan om te sê ek en my huis ons sal die Here dien nie. En vanuit hierdie verhouding waar 'n man 'n pad stap met die Here, gaan jou vrou jou volg. Die vrouens sit slaggereed om geestelik op te kyk na hulle mans. Beleef in ons land 'n ding wat vir Jakob en Esau beleef. Jakob is so bang vir sy broer Esau dat hy waaragtig sy vrou wat hy die minste van hou, Lea, nê, voorsit, met haar kinders, en dan kom hy vir Rachel, en dan kom hy achter die vrouwens aan, want hy is te bang vir sy broer Esau. So hy stuur eers sy vrouwe linies voor hom uit, en hy volg daarna. Nou weet ek nie wat hy gedink het, dat Esau hulle gaan vernietig, en dan het hy dalk een kans om weg te hardloop. Nee, ek weet nie wat hy gedink het nie. Maar vir julle, dis ons land lyk. Vrouwens is betrokken by woord, by Bybelstudies. Vrouens bid vir hulle, se vrouens en dis tyd dat met jou met ons land se mans gebeur. Wat met Jakob gebeur het? Toe Jakob 'n ontmoeting met God by die Jabokervuur gehad het. Wiele wat skuif hy sy vrouens terug, toe loop hy sonder geskenke so vorentoe om sy broer Esau te gaan ontmoet. Binne in jou is die volle potensiaal om priester en koning van jou huis te wees, want God se gees is binne in jou. Staan op en stap 'n pad met die Here. Efesiërs 5, laai so intoe. Ek gaan kort praat, ek weet julle is moeg. Efesiërs 5 gee vir jou 'n sleutel. Vers 25. 'n Sleutel vir jou huis, 'n sleutel vir jou vrou. En ek weet dat God se hart is dat ons mekaar so sal bemoedig en bou met God se woord dat jy en jou vrou die volle potensiaal ontwikkel wat God in jou binneste gesit het. Hy het die potensiaal deur sy gees daar gesit. Dit is net nodig om te vloei. Vers 27 sê manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Nou kyk daai woordjie soos hoe moet jy jou vrou lief hê? Soos wat Christus ook die gemeente liefgehad het en homself daarvoor gegee het. Christus kom en hy sê gee homself oor vir die gemeente. Nou kom God en hy sê vir jou, jy moet net een ding doen met jou vrou. Dan net lief hê. Hoe? Soos wat hy die gemeente liefgehad het. Hoe het hy die gemeente liefgehad? Hy sê hy het homself oorgegee om wat te doen? Om die gemeente te heilig nadat hy die gemeente gereinig het met die waterbad deur die woord. Hoekom sien julle al sodat? As daar staan sodat dan vra jy hoekom? Hoekom? Sodat hy die gemeente voor hom kon stel. Verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat die gemeente heilig en sonder gebrek sal wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame wie sy eie vrou liefhet het homself lief kyk wat gebeur die Here kom en hy kom stel die gemeente wie's die gemeente ek en jy is die gemeente hy kom stel die gemeente heilig sonder gebrek sonder vlek sonder rimpel of iets dergeliks hy kom stel die gemeente heilig, in so 'n posisie heilig dat die heilige God met sy heilige gemeente 'n verhouding kan hê. God kom heilig ons sodat sy heilige gees in ons kan kom woon. Om heilig te wees beteken om afgesonder te wees van God, om eenkant gesit te wees van God. Heilig beteken nie jy sonder foute nie. Ons het almal foute, ons gaan almekaar foute maak. Maar Jesus het dit bereken in die prys. Maar God kom sit ons in 'n posisie geregverdig sonder skuld, sonder vlek, sonder rimpel. Hy kom sit ons in 'n gelykwaardige posisie met hom sodat ons verhouding kan hê. As jou vrou minder waardig is, hoe gaan sy met jou verhouding hê? Jy kan net gee wat jy het. Ek kan net vir jou hierdie bottel water gee omdat ek dit het. Maar as ek nie hierdie bottel water het nie, kan ek nie vir jou dit gee nie. Jou vrou kan nie vir jou haarself gee, kan nie waardigheid vir jou gee, kan haar nie self gee vir jou as daar niks binne na is nie. En ons vrouens word gestimuleer deur wat hulle hoor. Ek weet julle word gestimuleer deur wat julle sien. En dis grys, die Here het ons so verskillend gemaak. Maar 'n vrou word gestimuleer deur wat sy hoor. Daarom sê die woord, die Here kom en hy gee 'n tip vir jou. Hy sê kom was jou vrou met die waterbad van die woord. Hoe gaan ons dit doen? Deur vir jou vrou te sien soos wat God haar sien deur haar deur die kruis te sien, deur haar stand te sien, deur haar stand te bevestig, deur te sê wie sy is, deur haar te bou deur jou woorde. En wanneer jy 'n vrou bou, bevestig jy haar waardigheid. En wanneer sy waardig is, het sy iets om vir jou te gee, het sy haarself om vir jou te gee. Ons vrouens het die grootste stryd. Want ons word geïndoktrineer deur die sari en deur al hierdie tydskrifte wat vir ons sê hoe ons moet lyk. En jou vrou het sy stryd met haar liggaam is so geweldig dat enige skewe kyk van jou, enige onbedoelde aanmerking van jou, grafeer sy na denke en sê ek maak dit nie, ek is nie goed genoeg nie. Vrouens sit met emosionele klomp baggies 'n vraag wat sy saam met haar dra. Deur groot word, deur omstandighede, wat ook al, maar vrouens loop met emosionele goed binne in hulle, in haar. En weet hulle wat? Sy kies om haar goed uit te skuif. Maar jy's die een wat haar help daarmee. En ek wil sê, my man bou my met sy mond. En as hy vir my sê en 100 keer vir my sê, "Nooi, jy's vir my mooier as ooit," dan grom ek soos 'n ding wat sê ek sorgse af is en ek gaan te kere en ek glo niks wat hy sê nie, want al wat ek van bewus is, is al die selluliet en al die spatare en al die swaartekrag effek, dis wat van ons bewus is. As jou vrou nie vir haar liggaam kan lief word nie, hoe wil sy haar liggaam vir jou gee? Hoe kan sy haar liggaam vir jou gee? Sy is die heeltyd bewus van haar tekortkominge. En Boeta, jy die sleutel om haar te bou. Sodat al is haar soos Pita sê ons chassis is ons ouers ons oor 50 is ons chassis gebuig en alles is nou nie meer so nice nie. Maar al is ons chassis gebuig en my man sê ek's mooi vir hom en ek kan hom glo want wat hy vir my sê is waarheid en het waarde. Ek weet my man jok nie vir my nie. Ek weet dat ek my man kan vertrou. En omdat ek dit weet en hy vir my sê, "Nooi jy's vir my mooi," dan kom ek oor al die goeters en ek sê, "Wow, dis omdat jy my mooi maak." Want my man maak my mooi deur wat hy van my sê. En jy het in jou huis 'n juweel wat jy moet ontdek. Wat 'n potensiaal het wat wil uitstroom. Maar Boeta, net jy kan die sleutel draai. En jy kan nie jou vrou kort af wees en vloek en skel en sê sy maak dit nie en môre grom oor alles wat nie reg is nie en verwag sy moet blom. Jy's die son wat oor haar skyn. En ek weet vrouens is nie maklik nie en ek weet party is nog moeiliker en ander is baie meer emosioneel. Ek weet al daai goed. Dis waarom ek vir julle sê, ek sê die storie van die kaboutertjie vertel want ek weet hoe onmoontlik is dit, maar ek vir julle een ding sê, dis moontlik wanneer jy in hierdie posisie leef. Wanneer jy so bewus ver is van wie binne jou is en dat jy leef van binne na buite dan gaan God jou bekragtig om jou vrou te verstaan. En ek kan vir jou klomp goed sê, sê gaan maak dit en dit en dit met jou vrou, maar alle vrouens verskil en alle vrouens het verskillende behoeftes. Maar weet wat? Elke vrou het een behoefte en dit is om deur haar man bemin en geliefd te wees. En dis waarom die Here sê, gaan wees net lief vir jou vrou gaan bou haar met jou woorde glo na haar bemoedig haar. Maak haar toe. Maak haar toe, beskerm haar teen die buitelewe. Beskerm haar teen jou kinders. Ons ma's is slawe van ons kinders. Beskerm jou vrou teen jou kinders. Stel die standaard in jou huis hoe daar met jou vrou gepraat word. Onthou net man asseblief, ons het nou 3 seuns, die 3de een trou nou April. Ek wil sê, waar sien jou seun hoe om met 'n vrou te werk? Wie leer jou seun hoe werk 'n vrou se kop? Weet julle wat? Ek nou praat ek uit die huis uit. Ons middelste seun is Desember maand getroud. Hy's amper 30, sy vroutjie ook. Weet julle Jan skryf hulle brief Sewe bladseie. En hy doen net met 'n man sal sy ouer huis verlaat. Dis wat die woord sê. Hy sal sy vrou aankleef en die twee sal een wees. Dis God se beskrywing van huwelik. Het jy jou ouer huis verlaat? Kies jy jou vrou bo jou ouers? weet sy dit. Is jy 'n mikrogemeente op sy eie waar jy priester en koning van haar huis is? Jan skryf vir Alf, hy sê seun, jy's nie meer onder my gesag nie. En jy staan volledig onder God se gesag as hoof van jou huis maar as priester en koning van jou huis. Jy vat die geestelike gesag en verantwoordelikheid in jou huis. Aankleef, manne, is om saam met jou vrou lekker goed te doen. Vrouens, laat hulle self nie meer die ruimte toe om lekker goed te doen nie want daar's nie tyd nie want hulle is met kinders besig. Vat jou vrou vir 'n naweek weg. Vat haar vir 'n aand weg. Dit hoef nie geld te kos nie doen net iets spesiaal. Al koop jy een roos, jy hoef nie 'n bos te koop nie. Dit is nie maar om te koop, jy's om haar waarde te bevat te sê jy's my kosbaar. En jy koop nie vir haar bos blomme laat sy vanaand in die bed moet perform nie, okay? Hoor julle wat ek sê? Moet ook nie mooi spraatjies praat die hele dag lelik wees met haar. En vanaand as jy nou in die badkamer kom, dan moet sy nou reg wees nie. Vrou werk nie so nie. Jy al agtergekom sy werk nie so nie. Ek hoop julle het. Jan skryf in hy brief vir Alf, hy sê van ons, jou woorde gaan vir Annelie bou. Jou woorde gaan die volle potensiaal van haar ontwikkel. Hy sê jou woorde vir die hele dag berei haar voor vir vanaand. Weet julle, jou seun en jou dogter wil binne hulle huis sien hoe hulle mans en hulle vrouens moet wees. Jou dogter gaan by jou leer hoe word 'n vrou hanteer en sy gaan vir haar 'n man soek wat haar so hanteer. Jou seun wil sien wat doen hulle pa met hulle ma. En dit is hoe hy teenoor sy vrou gaan optree. En party van ons kom nie uit huise uit wat ons het gesien het nie. Maar wie wat? Die Here kom en hy gee vir jou die blou druk van die huwelik. En jy kan teruggaan en sê Here, hier is ek, leer my. Ek wil my vrou bou. Ek wil haar was met die water wat van u woord. Ek wil haar bevestig. Ek wil haar eer Ek wil haar optel. Ek wil haar toemaak. Ek sal nêrens my vrou ontbloot nie. Maar ek sal haar toemaak. Matteus 12 vers 25 sê die woord en dit is my kosbare skrif. Hy sê 'n verdeelde huis kan nie staan nie. Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. Elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. Die grootste wapen wat die vyand reg kry, is om huise te verdeel. 'n Huis word verdeel wanneer 'n man en 'n vrou verdeel is. En dit word verdeel deur onbenullighede, mense. 'n Huis word verdeel deur hierdie goed. Die buitegoed terwyl as ons in hierdie posisie is, ek in die Here en my man in die Here, gaan die vyand die huis nie verdeel nie. En dan kom 'n kosbare skrif in Matteus 18 vers 19. Kyk hierdie kosbare skrif en dis my so ek weet die Here het dit ook vir ons gegee om te kan staande bly. Hy sê weer sê ek vir julle as twee van julle saamstem op aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. As twee van julle saamstem. As twee van julle saamstem. Kyk wat sê hy. Op die aarde oor enige saak dit sal hulle deel wees. Die woord saamstem in die Grieks beteken om te harmonieer. Dit is soos 'n simfonieorkes. In 'n simfonieorkes Werner vir jou nou vra. Maar 'n simfonieorkes speel elkeen nie op sy eie bladstuk, musiekstuk nie. Hulle tyd is dieselfde. Die instrumente is op mekaar ingezoom op dieselfde bladstuk en dit vorm 'n simfonie. Dit is om saam te stem. Dit beteken dat ek en my man op dieselfde blad is. Dat ons saamstem oor wat die woord sê. En mense, dit het gesag in die geeswêreld. Jy bevestig jou gesag in die geeswêreld deur jou vrou te bou en te was met die water wat van die woord. Julle twee is die sterkste span wat saam kan staan teen die aanslag van die vyand. Julle twee kan saam staan oor insig en wysheid wat God vir ons gegee het om dit te ontdek en daarin te wandel. Ons twee doen niks. Hoor nou mooi vir my. Ons het geleer in 25 jaar. Ons neem geen besluite as ons nie harmonieer nie. As ons nie saamstem nie. Gaan dink hoeveel besluite het jou vrou nie tevrede oor gevoel nie, maar wat jy geneem het, wat jy later besef het, het was nie reg nie. Weet julle hoekom nie? Omdat jy so preoccupied is met hierdie besluit wat jy moet neem en jou vrou staan vir daai oomblik buite en sy's objektief en sy hoor suiwer die inspraak van God se gees net so dat ek Jan se inspraak nodig, want ek kan emosioneel so gekoppel word aan 'n ding en net die positiewe sien, dan bly jy objektief. En dan sê hy vir my, "Nou ek het nie vrede nie. As hy nie vrede het nie, dan doen ek nie. As ek nie vrede het nie, dan doen hy nie. Die Here het ons vir mekaar gegee om by mekaar te pas, om mekaar te dra, op te pas en in wysheid op te tree." Ek wil afsluit met 'n voorbeeld. Hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek bly lewe van binne na buite? Hoe gaan ek my vrou bedien? Hoe gaan ek wysheid hê teenoor my kinders, teenoor my kleinkinders? Sy het een manier. En dit is om in hom te wees. Om in hom te wees beteken ek is klaar met myself. Hier's ek ek's in hom. Dit gaan net oor hom, nie meer oor my nie. Dit gaan oor sy heerlikheid, nie meer oor my image nie. Nie meer oor wat mense sê of dink nie, gaan oor hom. Dat mense Jesus sal sien. 5 jaar terug. Ek is dit of die vrou kan vertel ek wil vir julle manne dit vertel. Vijf jaar terug, toen ik besluit om te beginnen fietsrijden. Ik wil graag voor ik vijftig is die agus rijden. Want Jan rijdt fiets en dan cheer ik kom niet elke keer. Zo so, toen zei ik niet, ik wil zelf rijden. En zo so gaan rijden ons, ik heb maar kort geoefend, gaan rijden ons bij Christiana wetrein. Ik kan eerst zo'n ver was het niet. Voor mij is het 700 kilometer gevoel. Maar ons gaan rijden. En ik is je laatste. Ek is so laaste dat die spietkop saam met my ry die hele pad. Nou dan sit ek op my fiets en dink ek, kom doen ek dit? Hoekom dis en ek veg met myself. En weet ek, ek dink daar was 15 km oor wat vir my vreeslik ver gevoel het. Nou sit ek net voor my en kyk en ek trap want die wind waai in die spietkop sit agter my en nou is ek nogal vies vir hom ook want hoekom gee my nie 'n slip nie, kom ry nie voor nie, maar hy bly hy doen alles nou presies reg. En ek ry in die volgende oomblik hoor ek iemand skree vir my. En ek kyk op en hier kom Jan aan. Toe was hy nou al lank Karel deur die wetren by die streep verby omgedraai terugkom nou kom soek hy sy vrou. En hy skree, en wiele hoe skree vir my? Jy's nooit ek het geweet jy kan dit doen. Ek is so van net Jesus skree en hy gaan met my te keer asof ek langs 'n aanstrang het en ek dink net ek oorleef net, ek kan nie meer nie en hy sê Jeg, ek is trots op jou en hy gaan te keer en hy kom so draai om my en hy sê vir my val in my slip. En hy kom ry voor my. En so sterk soos wat daai wind van vooraf gewaai het, hou ek my fiets 30 cm van my voorwiel van sy agterwiel af. Die oomblik toe ek agter hom inval, toe sien die kokon van wind stilte om my. En al wat hy doen, hy sê vir my, kyk na my wiel. En ek hou net sy wiel dop en ek trap. En ek dink, "Jeg, want dis grait. Dis maklik." Want wie wat? alles word van my weggehou. In die fiets ry so 'n manier, as jy nou sit en kyk jy net vir wie lank klap hy, as daar 'n gat in die pad is of 'n klip, dan kap hy net so en dan wys hy vir jou so. So al wat ek doen, ek hou hierdie wiel dop en dan klap hy net en wys en ek gaan net agterna. Ek kyk nie eens op of iets nie. Ek doen net wat hy vir my wys. En as Jan draai, dan draai ek net. Ek kyk nie op nie, ek hou net hierdie wiel dop. En toe ek klaar is, toe ek sien, toe ek toe hy 15 km verby, dit so verby. En die Here wys my 'n ding. Here sê vir my kom net in my slipstream. Bly net in my slipstream. Hou net jou oog gefestig op my. En soos ek my oog op die Here gefestig hou, keer hy die wind. Wys hy vir my al die gate, die klippe in my pad, watter rigting ek moet draai. En dit is effortless. Dis wat God vir ons wil doen. Maar ek moet in sy slipstream kom. Ek is die een wat by hom bly, wat in hom bly sodat hy vir my die pad gelyk maak. Ek wil julle seën met die wete van die gesag wat die Here binne in jou geplaas het. En dat binne in jou huis 'n gesag opstaan om jou huis te beskerm teen die aanslae van die vyand. Eer jou vrou deur haar toe te laat binne in jou kop. Trek haar in in wat jy dink, in wat jy doen, in wat jy beplan. Of dink jy sy verstaan dit nie? Sy wil net weet sy's belangrik genoeg om te weet wat in jou lewe aangaan. Besef God se orde in jou huis. En dit is dat jy onder sy gesag staan. En vanuit daai verhouding gaan jy sien wat in jou huwelik gaan gebeur. Die vrug van jou intimiteit. Die vrug van jou intimiteit met ons hemelse Vader. Daardie vrug gaan jou vrou bou, haar veilig laat voel, jou kinders laat opstaan en julle sal die geseëndes van die Here wees so seker soos ek hier staan. Jy sal die potensiaal sien vloei. Jy sal die vrede sien vloei. En weet julle wat? Jy sal 'n Josua wees wat 'n statement maak en sê ek en my huis ons sal die Here dien. Kom ons sluit af. Dankie Vader dat ons Jesus bewus kan wees dat U ons kom vrykoop het van 'n sondebewustheid, 'n foute bewustheid. Maar dat ons U as koning kan aanskou. Dankie Here dat ons sal wakker word en U kan sien in die volle grootte en heerlikheid van wie U is. Here, u woord sê as ons u 'n brood vra, sal u nie vir ons 'n klip gee nie. Here, ons het 'n begeerte na meer en meer intimiteit met u. Ons is honger en dors na u geregtigheid. Dankie Heilige Gees dat U die een is wat ons in die volle waarheid lei. Dat U die een is wat ons leer dat u salwing oor ons lewens is. En Vader, dat ons kan uitstap soos 'n bruidegom uit sy huis, so seker en so sterk soos wat die son se krag skyn. Vader, ek seën elkeen van hierdie huise wat verteenwoordig was. Ek seën hulle vrouens, hulle kinders. Dankie Here dat ons weet dat ons soos 'n Jakob sal uitpan trek omdat ons u aanskou het. En Here dat ons nie angstig rond sal kyk nie. En dat ons nie bevrees sal wees nie. Maar dat ons saam met Dawid sal uitroep: Met my God loop ek 'n bende storm. En met my God spring ek oor 'n muur. Dankie vir strome van lewende water wat uit ons binneste vloei. Dankie Here dat ons net kan wees wie ons is omdat U is. Dankie Jesus vir 'n volle prys. Dat ons niks kan byvoeg nie, niks kan wegvat nie, maar dat ons hierdie erfporsie kan omvou en omarm, kan oopmaak en kan geniet dit wat U vir ons 2000 jaar terug gedoen het. Dankie dat ons vry kan wees. Dankie dat ons kan huppel soos kalwe uit 'n staal ons eer u want u is die vader van die ligte by wie daar geen skade weer van omkering is nie van wie elke goeie gif en elke volmaakte gawe kom Here u hart vir ons is 'n hoopvolle toekoms gedagtes van vrede en nie van onheil nie Here u het ons die kop gemaak en nie die stert nie Ons sal vorentoe gaan en nie agtertoe nie. Here het ons geseën by ons vee, by die veld, by ons bakskorrel, in ons huise, Here in alles wat ons ons hande sit. U woord sê u seën die werk van ons hande. Dankie Here dat ons die geseëndes van u kan wees. En Vader, ons het niks gedoen om dit te verdien nie. Ons het niks bygedra daartoe nie. Dit eenvoudig gekom. U seën vir ons gegee sodat ons in hierdie rykdom kan deel. Ons wil vir U sê dat ons U liefhet, Here. En dat ons oorweldig is deur U liefde vir ons. Ons bid dit in die wonderlike naam, die naam wat bo alle name is. Die naam vir wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U die Here is. Die naam van Jesus Christus. Amen.